Ertzaintzak, jakitera teman duenez, amasei txirindulari lagiki zaurituak suertatu dira 2008 eta emeretziko lehen iru hilabeteetan, joan den urtean, irurgoita bi izan ziren orotarat, eta hilen kopurua bere hortan mantentzen bada ere, istripuen kopurua ba, argiki hemen da, eta hortaz sensibilizazio lanetan esakontzeko estrategiak abian ezagir ditu eusko jagularitzak hortaz mintzogirak aldo nausia, egunon. Gipuzkoan espreski, eh, eman da istripuen kopuruaren emendioa. Eh? Txirrindulari bat errepidean hiltzen denean, ba, egia da istripuak oi hartzuna undia izan ohi duela, zauritua baino ez denean aldiz isilean pasa hoi da. Baina joan den urtean irurogeita bi istripu eman ziren Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetan e, oietarik hildako bakarra, baina berrogei zauritu larri, elbarri geratu, ebota lesio nabarmenekin. Eh? Aipatzen e, genuen bereziki gipuzkoan eman direla datu txarrenak, izan ere iruro geita bi istripoietarik hogeita sei eman ziren gipuzuako bideetan. Alarma guztiak piztu bitu ertzaintzak ikusirik urteko lehen iruilekoan amasei istripo eman direla dagoeneko eta hori neguko hilabeteak zirela. E, kasu eman nahi izan dute, ba, gogoan hartuta udaberria hasierarekin batera errepide bazterretan bat txerrindulariak e, perretxikoak bezala, e, ugaritzen direla. Eta, badea, arrazoinik eh, gipuzkoak datu kezkagarri horien eh, agertzeko, eh, errepide txaragoak dira? Baztu zergatik biden egoera izan behar, baina baliteke eragina ukaitea ere, eh, batek daki. Ertzaintzak momentuz trafiko zuzendaritzaren eskutik emandako datuak baliatu bitu hau asaltzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan sortzi mila irureun ziklo turista federatu daude, berreunda laurogei kirol klubetan manatuak, eta hoiek direlarik errepideetan ba, gehien eh, ibiltzen direnak, sortzi ba, mila irureun hoietatik lau mila, gipuzkoarrak dira. Hortaz, txirrindularien erdia, gipuzkoarra izanik, istripuen euneko berrogi inguru bertan ematen baldin bada, proportzioan, ez da, e, gipuzkoan istripo gutxiago ematen dela esan genezake, bizkaian eta araban baino. Eta 2000 amalauaz geroztik, eman den istripuen emendioari ere, arrazoi losikoak e, bilatu dizkiote, Izan ere, 2000 amairutik, 2000 amazazpira bitartean, euneko amabost emendatu da txirrindulari federatuen kopurua. Eh? Eta pentsatzekoa da, moda edo dinamika, ba, federatuak ez direnen artean, ba, parekoa izan daitekela. Hau, ba, beraz, istripu gehiago badira, txirrindulari gehiago baita, baina eh, proportzioan eh, parekoa da. Bai, alere kopuruetan gipuzuak kezkatzen badu ere, bizkaian dauden txirrindulari kopuru haintzat hartuta, hor eman da, eh, istripu proportzioan emendiorik handiena. Dena dela, ideia baten egiteko, datu batzuk, eh? Euskal Autonomi erkidego mailan berrogei istripu larri eman ziren 2000 malauean, berrogeitik behera urrengo bi urteetan, eta 2000 amazazpian jada berrogeita mar eman zirelarik, iaz, aipatu ditugun irurogeita bi oiek, esan bezala urten jada, amasei dira, iaz gara jo hauetarako bederatzi baino ez zirenean. Eta, estapenean aipatu dugu, sensibilizazio kampaina berezi bat, eh, eraman nahi dutela orai, eh, arazoari augeiteko, ez? Hala da, eh? berez Espainiako trafiko zuzendaritzak 2008 urtera bitarteko bide segurtasun eta mugikortasun jasangarriaren plan estrategikoaren baitan hartutako ba, neurria dira denak, e, tokian tokiko polizien formakuntza, hobetu, hauek eskoletan eta kalean egin dezaketen sentsibilizazio lana eta oroar konzientizazio kanpaina zehatzak ari dira egiten anemenka bereziki ba hirietan eh hemendatzen ari den ba bizikleta edo txirrindularitza edo txirrindaren ba e, garraio e, gisa e, baliatze horre hori dela eta eh baina eusko jaurlaritzatik hau guztia indartu nahi izan bute Eta batozen hilabetetan berreunda laurogei zikloturista klub hoien joko bute batetik, eta txirrindulariekin informazio kanpaina bereziak egingo bituzte ere. Antolatzen diren herri lasterketa eta beno, ba, zikloturismo martxa ezberrinetan. Eh? Bilbo Bilbo, ebota joan den aste ondarrean, ospatu den Donostia Baiona Donostia, zikloturista Martxaren emesortzi garrenean ere egin duten bezalaxe. Mila seireun parte hartzaile baziren, beraz prebentzio lana egin dute hor, eta dioten ez administraziotik hori baino ezin da egin, gero bakotxari baita gokio, ba ez da, errepidean arduratxu izatea. Alaz, bai, koldo nausia, mil eskerte, eluden aste arte.